tai Milano kardinolo Karlo Martinio paskaita skirta religijos švietimo klausimams, kaip šių dienų bažnyčioje vis dar įmanoma skelbti tikėjimą. Ką galėčiau pasakyti apie katalikų bažnyčios tikrovę šiandien? Tai milžiniškos apimties tema juo sunkesnė man, nes gyvenu Jeruzalėje, o mano ryšiai su kasdieniu bažnytiniu bendruomenių gyvenimu yra menki. Tačiau mane įkvėpė didžio rusų mąstytojo ir mokslininko Pavelo Florenskio 1937 metais mirusio kankinio mirtimi už krikščionių tikėjimą žodžiai. Tik per netarpišką tiesioginę patirtį įmanoma suvokti ir įvertinti bažnyčios lobį. Norint suvokti ir įvertinti tikrąją bažnyčios lobių vertę, būtina išgyventi tikėjimo patirtį. Būtų labai lengva pildyti skundų knygas, prirašyti juose dalykų apie tai, kas nelabai gerai einasi mūsų bažnyčioje, bet tai reikštų priimti išorišką ir depresyvų požiūrį, nematyti tikėjimo akimis, kurios yra meilės akis. Žinoma, neturėtume užsimerkti prieš dalykus, kurie nelabai gerai klostosi, bet turime suvokti bendrą vaizdą, kuriame spręstinos problemos turi savo vietą. Žvelgdamas į dabartinę bažnyčios padėtį tikėjimo akimis, ypač ryškiai matau du dalykus. Pirma, bažnyčios istorijoje niekada nebuvo tokio sėkmingo laikotarpio kaip mūsiškis geografinė ir kultūrinė prasme, bažnyčia yra plačiausiai išplitusi, tačiau tikėjimo prasme iš esmės yra vieninga, išskyrus Lefebro tradicionalistus. Antra, teologijos istorijoje niekada nebuvo tokio turtingo laikotarpio kaip pastaroji epocha. Net ir ketvirtojo amžiaus didžiųjų Kapadokijos tėvų rytų bažnyčioje ir didžiųjų vakarų bažnyčios tėvų Švento Jeronimo, Švento Ambrazėjaus ir Švento Augustino epochoje nebuvo tokio teologijos sužydėjimo. Pakanka prisiminti tokius vardus kaip Anri Deliubakas, Žanas Danelų, Ivas Kongaras ir Karlas Raneris – Hansas Urs von Baltazaras ir jo mokytojas Erichas Pšivara, Oskaras Kulmanas, Martinas Dibelijus, Rudolfas Bultmanas, Karlas Bartas ir tokie didieji amerikiečių teologai kaip Reinholdas Nyburas, ką jau kalbėti apie išlaisvinimo teologus, kad ir kaip juos vadintume, turint omenyje tai, kad dabar tikėjimo mokslo kongregacija vėl jais susidomėjo ir daugelį kitų vis dar gyvų, taip pat ir didžiuosius rytų bažnyčios teologus, apie kuriuos nedaug te žinome, tokius kaip Pavelas Florenskis ir Sergejus Bulgakovas. Šiuos teologus galima vertinti labai skirtingai ir su išlygomis, tačiau negalima paneigti, kad jie sudaro įspūdingą būrį, kokio anksčiau bažnyčioje niekada nepasitaikė. Ir visa tai vyko pasaulyje pilname sunkumų ir iššūkių. Neteisingas gerybių ir išteklių paskirstimas, skurdas ir badas, smurto ir taikos išsaugojimo problemos. Dar vieną problemą sudaro tai, jog sunkiai pavyksta iki galo suvokti civilinės teisės ribas moralinės teisės atžvilgių. Tai labai realios problemos, ypač kai kuriuose šalyse ir dažnai sulaukia itin karštų ir prieštaringų interpretacijų. Tiesą sakant, kartais net gali pamanyti, jog ne visi gyvename tame pačiame istorijos amžiuje. Vieni gyvena tridento, kiti pirmojo Vatikano susirinkimo laikais, kai kurie žmonės geriau ar praščiau suprato antrąjį Vatikano susirinkimą, dar kiti yra gerokai pažengę į priekį trečiajame tūkstantmetyje. Ne visi esame tikri amžininkai ir tai visada buvo didžiulė našta bažnyčiai, nes reikalauja be galo daug kantrybės ir išvalgumo. Tačiau norėčiau atidėti į šalį šias problemas ir apsvarstyti pedagoginę bei kultūrinę padėtį ir klausimus susijusius su švietimu bei mokymu. Norint pasiekti vaisingo dialogo tarp šio pasaulio žmonių ir Evangelijos, o taip pat ir atnaujinti mūsų pedagogiką Jėzaus pavyzdžio šviesoje, svarbu atidžiai pažvelgti į vadinamąjį postmodernųjų pasaulį, kuris yra savotiškas daugelis šių problemų fonas, sąlygojantis tų problemų sprendimus. Postmodernėje galvoseną galima apibrėžti prieš priešų prasme. Tai tokia mąstymo aplinka ir sąjūdis, kuris prieš pastato save pasauliui tokiam, kokį jį iki šiol pažinome. Ši mąstysena atsiriboja nuo liktolinio platoniško krikščioniškojo pasaulio, kuriame savaime suprantamais buvo laikomi tiesos ir vertybių pirmumas prieš jausmus, vienovės prieš pluralizmą, askezės prieš gyvenimą, amžinybės prieš laikinumą. Mūsų pasaulyje spontaniškai linkstama suteikti pirmumą ne valiai, o jausmui ne protui, o įspūdžiams, ne askeziai ir draudžiamai moraliai, bet sutartiniai logikai ir malonumo paieškoms. Tai pasaulis, kuriame pirma vieta atitenka jūslumui, emocijai ir dabarties akimirkai. Todėl žmogiškoji būtis yra vieta, kur žmogus vykdo arba yra įsitikinęs, kad gali vykdyti savo aukščiausiąją valdžią bei kūrybinės galias. Šis sąjūdis kartu yra ir maištas prieš pernelyg racionalią galvoseną. Pradedant literatūrą, tapybą, muziką ir baigiant naujaisiais humanitarniais mokslais, ypač psichoanalizę, daugybė žmonių nebetiki, kad gyvena pasaulyje valdomame racionalių dėsnių, pagal kuriuos vakarų civilizacija laikoma sektinu modeliu visam pasauliui. Postmoderni galvosena teigia, jog visos civilizacijos yra lygios, kai tuo tarpu anksčiau pabrėždavome vadinamąją klasikinę tradiciją. Šiandien ant tos pačios plokštumos yra visko po truputį, nes nebėra kriterijų, kurie patikrintų, kas yra tikra ir autentiška civilizacija. Postmoderni galvosena priešinasi racionalumui, kuris suvokiamas kaip prievarto šaltinis, nes žmonės įsitikinę, kad racionalumą galima primesti – kaip teisinga. Priimamos bet kokios dialogo ir mainų formos, nes trokštama visada būti atviram to, kas kitoniška ir skirtinga atžvilgiu, nepasitikėti niekuo, kas nori teikti savo tapatybę jėgos pagalba. Štai kodėl krikščionybė nelengvai priimama, kaip pateikia save kaip teisinga religija. Prisimenu, kaip neseniai vienas jaunuolis man pasakė, tik nesakykite, kad krikščionybė yra teisinga Tai mane liūdina, tiesiog užblokuoja. Tai visai kas kita negu sakyti, kad krikščionybė yra graži. Grožis mieliau priimamas negu tiesa. Taip samprotaujant, technologija daugiau nebėra priemonė žmonijos paslaugoms, bet aplinka, kurioje suvokiamos pasaulio interpretavimo taisyklės. Daiktų esmės nebėra. Yra tik daiktų vartojimas, turint tam tikrą tikslą, kurį nulėmė kiekvieno asmens valia ir troškimas. Tokioje aplinkoje visada vyksta nuodėmės ir atpirkimo neįgymas. Sakoma, visi yra lygus ir kiekvienas asmuo yra unikalus. Egzistuoja absoliuti teisė būti ypatingam ir teikti save. Bet kokios moralės normos yra atgyvena. Esą nebėra nei nuodėmės, nei atleidimo, nei atpirkimo, nei savimaršos – nebegalima mąstyti apie gyvenimą kaip apie auką ar kančią. Paskutinis šiam sąjūdžiui būdingas bruožas yra atsisakymas priimti visą, kas turi centralizmo ar noro valdyti iš viršaus prieskonį. Šioje mąstysenoje glūdi antiromietiškas kompleksas. Išėjome iš tokio konteksto, kuriame visuotinumas reiškia daugiau, kuriame tai, kas parašyta, visuotina ir amžina – kas tvaru ir nekintama, pirmavo prieš tai, kas konkretu, susijęta su tam tikra data ir vieta. Šiandien pirmenybė teikiama žinioms, kurios labiau priklauso nuo konkretaus konteksto ir vietos, kurios yra pluralistinės, pritaikomos skirtingoms aplinkybėms ir skirtingiems laikams. Anaip tol nenoriu pasakyti, kad visa tai yra absoliučiai klaidinga. Norint atskirti tiesą nuo klaidos, tai, kas pasakyta apytikriai, nuo to, kas pasakyta tiksliai, tai, kas tai yra tendencija ar mada, nuo to, kas yra solidus pareiškimas, reikia nemenkos įžvalgos. Aš noriu pasakyti tik tai, kad ši galvosena yra paplitusi visur, ypač tarp jaunimo, todėl su ją būtina skaitytis. Ir pasakysiu dar kai ką. Gali būti, kad tikėjimo situacija mūsų dienomis yra geresnė už anksčiau buvusią krikščionybė turi progą geriau atskleisti iššūkio, objektivumo, realizmo, tikrojo naudojimuose laisvę, religijos susietos ne tik su dvasios, bet ir su kūno gyvenimo pobūdį. Tokiame pasaulyje, kokiame gyvename šiandien, nepasiekiamo ir visada nustebinančio Dievo slėpinys įgauna dar daugiau grožio. Tikėjimas suprantamas kaip rizika, tampa patrauklesnis. Laimingos pasiekmes suteikia stiprybės tragiškam požiūriui į būtį ir atremia grinai evoliucinį požiūrį. Krikščionybė pasirodo daug gražesnė, artimesnė žmonėms ir sikiu dar teisingesnė. Trejybės slėpinys pasirodo kaip gyvenimo prasmės šaltinis ir priemonė, padedantis suvokti žmogiškosios būties slėpinį. Nepaisant visko, mokyti tikėjimo šiame pasaulyje reiškia didelį iššūkį. Kad pasirenktume šiam uždaviniui, būtina laikytis tam tikrų požiūrių. Nenustepkite dėl įvairovės. Neišsigaskite to, kas yra kitoniška ar nauja, bet žiūrėkite kaip į tai, kame glūdi Dievo dovana Įrodykite, kad galite klausytis kalbų apie dalykus, kurie yra visiškai kitokie, negu esame įpratę galvoti. Tačiau susilaikykite iš karto nenuteisę kalbėtojo. Pasistengkite suprasti tai, kas pasakyta ir svarbiausius argumentus. Jauni žmonės labai jautriai atsiliepia į neteisiantį klausimą. Ši laikysena jiems suteikia drąsos pasakyti, ką iš tiesų jaučia ir pradėti skirti tai, kas iš tiesų yra teisinga, nuo to, kas atrodo teisinga. Kaip sako šventasis Paulius, visą ištirkite ir kas gerą palaikykite. Susilaikykite nuo visokio blogio. Rizikuokite. Tikėjimas yra didžiausia gyvenimo rizika. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Dėl Kristaus ir jo Evangelijos reikia atsisakyti visko. Susibičiuliaukite su vargšais. Tegul vargšai taps jūsų gyvenimo centru, nes jie yra Jėzaus, tapusio vienu iš jų draugai. Stiprinkitės Evangelijos penu, kaip sako pats Jėzus, kalbėdamas apie gyvybės duoną. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Siūlau keturis pratimus, kurie padės ugdyti minėtas nuostatas. Pirmiausia, lektio divina. Štai popiežiaus Jono Pauliaus antrojo patarimas. Ypač būtina, kad žodžio klausimasis taptų gyvų susitikimu pagal seną ir visuomet galiojančią lektijo divina tradiciją, leidžiančią semti iš Biblijos teksto gyvą žodį, klausinti, kreipianti, formuojanti gyvenimą. Kitoje vietoje Jonas Paulius II sakė, Dievo žodis maitina gyvenimą, maldą ir kasdienę kelionę, lemia bendruomenės mąstymo vienybę, įkvepia be paliovos atsinaujinti ir kūrybiškai apaštalauti. Antrasis pratimas – tai savitvarda, privalome iš naujo išmokti, kad atviras pasipriešinimas troškimams kartais teikia daugiau džiaugsmo negu begalinis nuolaidžiavimas viskam, kas atrodo trokštama, tačiau galiausiai neša vien nuobodulį ir persisotinimą. Trečias dalykas – tyla. Turime pasitraukti nuo nesveiko vergavimo gandams ir begalinio tauškimo – nuo blankios muzikos, kuri tik kelia triukšmą, ir kasdien atrasti bent pusę valandos tylai, o kiekvieną savaitę bent pusdienį mąstymams apie save pačius. Turime mąstyti ir melstis ilgesnį laikotarpį. Gali būti, kad toks prašymas pasirodys sunkus, bet kai parodote vidinės taikos ir ramybės, kylančios iš šio pratimo pavyzdį, Jaunimas tam ryštasi ir sužino, jog tai yra iki šiol nepatirtas gyvybės ir džiaugsmo šaltinis. Pagaliau ketvirta - nusižeminimas. Nemanykite, kad mes geriausiai žinome, kaip išspręsti didžiasias mūsų laikų problemas. Palikite vietos šventai dvasiai, kuri veikia geriau, o taip pat ir giliau už mus. Nesistengkite nuslopinti dvasios kituose. Tai dvasia, kuri alsuoja. Verčiau jautri atsiliepkite į subtiliausius jos pasireiškimus. O tam būtina tyla. Tokius patarimus šių dienų Evangelijos kelbėjams ir tikėjimo mokytojams duota kardinolas Karlas Martinis ilgametis Milano arkivyskupas, ganytojas ir teologas per paskutinę konklavą minėtas tarp kandidatų į popiečius, o šiuo metu gyvenantis Jeruzalėje atsidėjęs šventojo rašto studijoms, maldai ir apmąstymams.